для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Пятро ляжаў на ўзлеску. Малады сасоннік падступаў амаль пад самыя гароды. Ад лазовага плятня, з якім узвышаўся пажоўклы кіяшнік, яго аддзяляла нешырокая лагчына, паросла альховымі кустамі. Тут усё лета пасуцца цяляты, гусі, свінні, гуляюць дзеці, малыя пастухі. Некалі і сам ён выціраў пузам траву на такім вось выгане – Толькі там у іх вёсцы лес не падступаў так блізка. Ён сінеў высокай зубчастай сцяной за рэчкай, загадкавы, прываблівы і крыху страшны ў дзіцячым уяўленні. Успаміналася яшчэ, што звычайна ў жніўні іх выган рабіўся чорны, цвёрды як ток і кусты каляраўчука радзелі. А тут усё некранутае і кусты, і трава, ці можа так здаецца таму, што ўсё абліта густой халоднай расой. За дарогай каля вялікага лесу пры самай зямлі адплываюць у гушар апошнія пасмы туману. Яшчэ не ўзыходзіла сонца, толькі развіднела. У такі час усё здаецца як бы абноўленым. Трава тут сапраўды не вельмі вытаптана. Вядома чаму? Нема свіней, гусей, наўрад ці ёсць цяляты. Усё з'еў ненажэрны фашыст. Праўда, у дварах дзе-нідзе рыкаюць каровы, клічуць гаспадынь. Больш ранні з іх і руплівыя ўжо запальваюць у печах, сямта над комінамі ў ясны блакіт неба падымаюцца дымы, з адных комінаў густыя чорныя, а з другіх празрыстыя, як марыва над раллёю гарачы дзень. Жыццё не спыняецца. Пятра заўсёды радасна здзіўляла гэтая непераможнасць жыцця радавала там у Мурманску, калі ён назіраў з гары, на якой стаяла батарэя, як хутка пасля бамбардзіровак ажываў горад. Здзіўляла ў шпіталі, дзе ён бачыў і чуў, як людзі, што страцілі ногі, рукі чапляліся за жыццё і марылі пра шчасце, пра любоў. Радуе непераможнасць жыцця і тут, на захопленай ворагам зямлі. Ён праходзіў з атрадам па слядах карнікаў, там, дзе аставаліся адны вогнішчы. Колькі смерцевы гора сеюць гэтыя прыблуды, здаецца, ўсё-ўсё навуку, тэхніку, палітыку, мараль накіравалі яны на знішчэнне, разбурэнне на паслугу смерці. Але не ўдаецца ім спыніць жыццё. Пятро упэўнены, што ляжыць якраз насупраць Сашынай хаты – Гарод з кіяшнікам каля плота гэта іх гарод траянавых. Яму добра запомнілася, як Саша некалі казала, што іх хата ад школы дзевятая. Ён пералічвае каторы раз. Новых будынкаў няма, пажарышчаў таксама не відно, значыцца, дзевятая гэта была і ёсць. Сюды ён ішоў двое сутак. Не, не ішоў. Бег, ляцеў, без сну, без адпачынку, шкада, што крыху спазніўся. Думаў прыйсці зацем на перадцвітаннем самы зручны час для партызана, каб наведацца ў незнаёмую вёску. А прыйшоў, калі ўжо развіднела, бо крыху блудзіў нашы па незнаёмым лузе і лесе. Цяпер трэба быць пільным і асцярожным. Не падабаецца школа. Нікога Пятро там не ўбачыў ціха, спакойна, як усюды навокал, але за хлявом на жардзінах вісяць сеткі і не адна штукі тры. Двух месяцаў партызанства яму было даволі, каб ведаць, якія рыбаловы звычайна размяшчаюцца ў школах, паліцэйскія гарнізоны, нямецкія пасты, камендатуры. Калі ў іх дзе-небудзь на вышках сядзіць вартавы, то адразу убачыць чалавека, які выйшаў са сонніку і накіраваўся у вёску. Пятро дастаў з кішэні пісталет, праверыў яго. Гэтак жа уважліва гледзеў загорнутую брудную насавую хусцінку лімонку. Зброя надзейная. Але яму зусім не хочацца сустракацца з ворагам. Не для такой сустрэчы ён месяц прасіў камандзіра, каб той адпусціў яго сюды за сотню кіламетраў, Добра, што камандзір атрада бацька кастуся гаманка, дапамог косця, разам прасілі. Гараць падэшвы ног, дзіўна млее шыя, цяжка трымаць галаву. Ён упаў тварам на мяккую ігліцу. Вільготная жнівеньская зямля пахне грыбамі з маленства знаёмым пахам. Пятро успомніў, як два месяцы назад, Спустившийся на парашюте у Василевицкие болоты, Ён вылез на сухий груд и целовал яе родную землю. Целовал и плакал от счастья. И теперь ему захотелось поцеловать землю тут, под гэтыми сосонками. Ни одной че проходила Саша. Саша... Саша, родная моя, любая, прачнулася, спіш і нават не сніш, што я тут за сто метраў ад цябе. Мне страшна знянацку з'явіцца перад табой. Ты, напэўна, не паверыш сваім вачам, падумаеш, я прывід, зваліўся з неба. Слаўная моя! Нязведаныя крутыя дарогі вайны, куды яны толькі не могуць завесці, але мяне вяло маё каханне. Праз усе смерці, усе перашкоды і выпрабаванні вялікія малыя праз усё. Даруй мне, Я схіляю галаву, я стану на калені і пацалую твае ногі, вось так, так, як гэтую зямлю. Thank you. Пятро быў упэўнены, што Саша тут, у гэтай хаце, з якой ён ужо колькі гадзін не зводзіць вачэй. У мінулую ноч па дарозе сюды ён заскочыў знаёмае заполле да Ані. Гаспадыня расказала ў пачатку вайны, Саша паехала да бацькі. Яна Аня сама правяла яе туды. Недавно вясной Саша перадала ёй з адной жанчынай, якую сустрэла ў гомелі прывітанне, сказала, што жыве ў роднай вёсцы. Моцна крыліла Пятра гэтае паведамленне. Адтуль з-за поля ён сапраўды ляцеў як на крыллях. Не знайшоў насожы лодкі, пераплыў, схаваўшы патроны і гранату ў гумавы мяшэчак вынаходства кастуся. А можа, і няма ў школе гарнізона, а? А калі і ёсць, не вартуюць жа яны ўвесь час. Хутчэй уначы будуць дзяжурыць, а ў такі час бадай што спяць як совы. Адзін скачок і я на гародзе ў кіяхах, а там паразоры, паразоры сапраўды не сядзець жа мне тут да наступнай ночы. Бліжэй да дня, а? Больш прачнецца людзей, пойдуць да калодзежаў нагароды, пагоняць жывёлу, не, не, не. Не, чакаць нельга. Але сэрца, чаму яно так дзіўна паводзіць сябе? То сціскаецца, як бы замірае, то пачынае грукацей так, што ажно балюча ў скронях. Здаецца, ніколі так не білася. Ні тады, калі ў лютаўскую ноч на возеры з'явіліся фінскія лыжнікі, не нават тады, калі рыхтаваўся скакаць з самалёта ў чорную бездань, не ведаючы, што ўнізе лес, поле, балота і хто сустрэне сваі ці ворагі. А тут жа вядома, хто сустрэне самыя блізкія родныя людзі, жонка, дачка, сваякі. Супокойся ж, сердце дурное!» Пятро яшчэ раз пільна агледзеў гароды. З найбольшай увагай школу. Стаў на дно калена, як на старце бегавой дарожкі, пераклаў пісталет з кішэні штаноў у кішэню падцёртага мокрага адрасы пінжачка, каб быў пад рукой, калі спатрэбіцца крокаў колькі прайшоў. Потым крыху выпрастаўся і, разразаючы галавой паветра, вокам гненна праскочыў выган, прысеў за плотам, азірнуўся назад, На срэбнай некранутай гладзе расы ярка-зялёныя сляды здаваліся, ненатуральнымі, нечалавечымі занадта шырока сігаў. Не спадабаліся сляды. Лепш было цягнуць ногі, каб атрымалася суцэльная сцежка. Дарэмна бег так. Нельга бегчы. Трэба ісці. Так, каб Здалёк здавалася, што ідзе свой чалавек і нікога не баіцца. Разважыўшы так, Пятро пералез цераз плятень. У кіяшніку, праўда, крыху пастаяў, паглядзеў і, не спяшаючыся, пайшоў па разоры. Нават не паспрабаваў, каб супакоіцца нешта насвістваць. Вось і вароты. Яны прачынены. Пятро прытуліўся плячом да шулы, стаіў дыханне, прыслухаўся. Ціха. Добра, што вароты адчынены не будуць рыпець, і ён праціснуўся ў шчыліну, выглянуў з-за хлява. Каляганка умываўся мужчына схилены стаяў спиной да Пятра. Перад ім на ўслончыку вядро ён зачерпнуў з яго конаўкаў, сам сабе ўзліў на рукі пляснуў прыгаршчамі ў твар фыркнуў. Але постаць рукі не старога чалавека. Гэта не Сашын, бацька, брат? Чалавек, мабыць, адчуў чужы позірк і хутка павярнуўся неяк нязграбна пераступіўшы нагамі. Позіркі іх сустрэліся. І Пятро адразу у адзін міг пазнаў яго. Можа, ён і не пазнаў бы так хутка, каб не думаў пра гэтага чалавека, а то вось ужо колькі месяцаў Лялькевіч даволі часта з'яўляўся перад яго вачамі у яго ўяўленні. Пятро думаў пра яго і ў зямлянцы пад Мурманском і на пасту пад Кандалакшай і ў шпіталі. толькі за апошнія суткі не ўспомніў ні разу, калі даведаўся ад Ані, што Саша дома. Чамусьці адразу упэўніўся, што Лялькевіч ніяк не можа быць разам з ёю нават блізка ад яе. Не можа, не можа, не можа ён вельмі блізка. Вось ён. Значыцца, недарэмныя былі душэўныя пакуты, не падманвала прачуванне, Страшэнная здрада чакала яго тут, куды ён так імкнуўся. Злосць, лютая злосць асляпіла, затуманіла розум. У адзін скачок апынуўся ён каля Лялькевіча, левай рукой схапіў за грудкі, скамячыўшы майку так, што ў таго агаліўся падцягнуты жывот. Музыка Што? Прысмактаўся? Сукін сын! Вайну выкарыстаў! І не даўшы Лялькевічу раскрыць рот, па-баксёрску так вучыў кастусь, які дамагаўся, каб разведчыкі ўсё ўмелі, ударыў па мокрай пераносіцы, адначасова моцна піхнуўшы грудзі. Лялькевіч паляцеў цераз ганак, загрымеўшы дзяравяшка, якой Пятро не ўбачыў. Упэўнены, што зрабіў усё, што належыць у такім выпадку і што больш яму тут няма чаго рабіць, Пятро кінуўся назад на гарод і далей у лес, які мог захаваць ад любой навалы і якому можна выплакаць сваю вялікую крыўду. Саша пачула грукат, выйшла з хаты паглядзець, што здарылася, убачыла Владзіміра Івановича на зямлі і пырснула смехам. Напередадні прайшоў дождж, каляганка стаяла брудная калюжа, і камісар сядзеў пасярод яе. Але калі ўбачыла, што з-пад далоні, якой ён заціскаў нос цячы кроў, то спалохалася і занепакоілася, прысела побач, памагаючы падняцца. «Што з вамі?» Але схамянулася і спытала гучна, «Што з табой, Петя? Хто цябе?» «Хто?» Ён абхапіў яе левой рукой за плячо, абапіраючыся, каб падняцца. «Хто?» Саша азірнулася. «Хто? Нікога ж няма! Чаму ты ўпаў? Галава закружылася, а? Я казала, не трэба касіць без шапкі такое сонца!» Стаўшы на ногі, ён не адымаў рукец ад яе пляча. Ніколі яны не стаялі так блізка адно да аднаго. Вось яна, каханая, слаўная, клапатлівая. Проста з вядра чэрпае прыгаршчамі ваду, каб абмыць яму твар, як малому, як сыну, якому разбілі нос. Нямнога трэба змаўчаць, калі ніхто больш не бачыў, сказаць, што сапраўды закружылася галава, і ён упаў сам, стукнуўся аб ганак і можа быць упэўненым, што той сапраўдны Пятро ніколі ўжо не вернецца сюды. І тады можна спадзявацца, чакаць. такая думка, і ён увесь скалануўся, пачырванеў. Якая подласць Не сказаць пра таго, хто ёй найдаражэйшы, схлусіць гэтым даверлівым шчырым вачам, Ды ён пасля ўзненавідзець самога сябе, страціць маральнае права быць камуністам, партызанам, камісарам, ён ужо зрабіў робіць злачынства, што так доўга маўчыць. Трэба затрымаць, вярнуць яго, вярнуць як мага хутчэй. Лялькевіч моцна сціснуў пальцамі Саша на плячо. Хто? Ён! Ён! і кіўнуў на гарод. «Хто ён?» – здзівілася Саша. «Пятро! Які Пятро? Твой!» Секунду я наглядела яму ў твар. Жартуе ён ці трызніць? «Не!» Ён сказаў сур'ёзна, сумна, таямніча амаль шэптам, як заўсёды паведамляў, канспірацыйныя навіны. справіўся ахнуць. Прысмактаўся, кажа сукін сын і па мордзе. Нялепшы спосаб выясніць ісціну, але я разумею яго. Саша адразу паверыла. Прыходзіў Пятро, яе Петя. Яна адпіхнула лялькевіча так, што ён зноў летні упаў і кінулася на гарод. Камісар зразумеў сваю памылку, калі пачуў, як за хлявом яна крыкнула на ўсё наваколле «Петя!». Ударылася б сцяну лесу і пакатілася назад. Звонкая рэха «Петя!». -ця! на здаровых нагах ён, магчыма, не бегаў ніколі так імкліва, як цяпер. На пратэзе, які так рэзаў, што ад вострага болю цямнела ў вачах. Ён хутка дагнаў Сашу, схапіў за плечы, заціснуў рот, няхай падумаюць, што яны б'юцца. Гэта бывае паміж мужам і жонкай, абы не падумалі чаго іншага, абы не з'явіліся падазрэнню суседзяў і паліцыі Саша. Саша, что вы робите? Опомніцеся, вы праваліце сябе усіх нас. Яна вырывалася, білася ў яго дужых руках. Пусціце, пусціце мяне, пусціце, дзе ён? Дзе? Што вы казалі яму? Я нічога не сказаў, не паспеў. Пусціце. Супакойцеся! Нельга так, мы выдаём сябе, а пятра мы знойдзем толькі спакой да прашу цябе. Спакойна, спакойна. Данік, які спаў на вышках на сене, разбудзіў Сашын крык. Хлопец убачыў праз шчыліну ў страсе, як змагаюцца на гародзе камісары сястра, здзівіўся, нават разгубіўся спачатку, але застацца старонним не мог. Не ведаючы, каго трэба абараняць, ён, аднак, рушыў да іх. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.